این سوره هم سوره مکی هست فاطر به معنی خالق فاطر السماوات والارض یعنی خالق آسمان ها فاطر به اون خالقی میگوین که بدون نقشه و بدون الگو همه چیز را خلق کرده همه چیز را پیدا کرده چون در اول این سوره صفت خداوند آمده فاطر السماوات والارض لذا این سوره نامگذاری شده به سوره فاطر ربط این سوره و مناسبت این سوره در سوره سبا مثل سوره الف لام میم سجده نفی شفاعت هست که انشاءالله ما خانیم. و یک سری شبهاتی بود درباره انبیا ملائکه جنات در سوره سبا اونها جواب داده شدند که اونها نمیتونن شفاعتی که شما میخواهید شفاعت غالب بکنن حالا در سوره فاطر میخوانیم که ای بندگان وقتی که در دربار الله هیچ کسی سفارش کننده نیست که شفاعت غالب بکند شفاعتی که با زور خود شفاعت بکند لذا شما بیایید در حاجات و مشکلات فقط خدا را بخوانید و فقط خدا را عبادت کنید غیر خدا را عبادت نکنید لذا الله عزوجل آغاز می فرماید این سوره را با توحید الحمدلله یعنی تمام تعریف و اون اوصافی که لایق الوهیت است اون اوصاف ثابتند اختصاص دارن به الله کدوم الله فاطر السماوات والارض اون اللهی که خالق آسمانها و زمین است اون اللهی که جاعل الملائکه رسولا ملائکه را به عنوان پیغام رسان قرار داد ببینید ملائکه الله عزوجل بین ما و بین خودش برای پیام رسانی نه برای کمک خواستن بعضی از اینجا سوء استفاده میکنن میگه ملائکه را خدا واسطه قرار داده انبیا را واسطه قرار داده در دعا کردن هم همینها را واسطه قرار داد بریم شما خواندید در قرآن شفاف خدا فرموده مستقیم از من بخواید ادعونی استجیبو استجیب لكم اذا سالک عبادی عنی فاینی قریب بنده از من سوال کنند من واسطه نمیخوام من نزدیکم نحن اقرب الیه من حبل الورید از شهرک هم نزدیکترم لذا این برای دعا نیست اصلش اینه که انسان انسان از خدای عزوجل مستقیما همونطور که خدا را نمیتونیم ببینیم خدا را در دنیا نمیتونیم ببینیم در بهشت انشاءالله خداوند صلاحیت های دیگری به ما میده اما این توانایی که در دنیا داریم نه اینکه ما نمیتونیم ببینیم خدا وقتی تجلی کوچلوی بر کوه انداخت اون کوه هم تکه تکه شد موسی بیهوش افتاد جعله دکن و خر موسی سعیقه پس همونطور که در دنیا ظرفیت ما خیلی کم هست همینطور مستقیما پیام خدا را نمیتونیم بگیریم خدا بین خودش و بین بندگان خودش ملائکه را قرار داده ملائکه از جنس لطیفی هستند ملائکه از خداوند فرمان را میگیرند، میارن به پیغمبران میدن بازم بر پیغمبران وقتی که وحی میاد چقدر سخت میشه در احادیث هست رسول الله صلی الله علیه و وقتی که وحی بر او می آمد چنان بدر بر بدن فشار می آمد چهره مبارک قرمز می شد جبین مبارک تمام عرق می شد و چنان سنگین می شد که اگر روی شطور بود روی شطور نشسته بود شطور می خوابید نمی تونست را بره از بس که آثار سقل و سنگینی وای بر رسول الله بود و صحابی میگه که سر رسول الله روی زانوی من گذاشته بود همین زمان وحی می میگه این استخوان زانو میخواست بشکنه از بس که فشار آمد لذا خدای عزوجل بین خودش و بین انبیا که ظرفیت انبیا ظرفیت بقیه انسان خیلی بالاست ملائکه را قرار داده بعض بین برای ما ملائکه نه برای ما باز انبیا توضیح میدند پس خدای تعالی میفرماید که جاعل الملائکه رسولا چرا به عنوان پیغام رسان فرستاده ملائکه را اما ملائکه خدای عزوجل متفاوتند بعضی ملائکه دو تا بال دارند اولی اجنحه مسنا دارای دو بال هستند و ثلاثه دارای سه بال هستند و رباع دارای چهار بال هستند یزید فی الخلق ما یشاء خداوند در خلق هر چی که بخواد اضافه میکند ان الله علی کل شیء قدیر خداوند بر هر چیزی قادر است ببین عنایت داشته باشید که ملائکه دو بال دارن سه بال دارن چهار بال دارن یعنی چی ما زیاد قیاس نمیتونیم بکنیم تو این کارا توی این هر چی که قرآن گفته همونه فقط میگیم معلوم میشه که ملائکه بال قدرتشون متفاوته بزرگیشون متفاوته بالایشون متفاوته و یک چیزی که معلوم میشه هر چی که بالش بیشتر باشه قدرتش بیشتره بالش وقتی که چی باشه بیشتر باشه خودش بزرگتر است بلا تشبیه بلا تشبیه چند بار بگم تو دنیا هواپیماها را دیدید هواپیماهای کوچک دو تا بال دارند وقتی هواپیما بزرگ باشه چهار تا بال داره اونی که غلپیکر است اون شش تا داره هشت تا داره بالهاش زیاد هستن یا نیستند بال کوچک داره متوسط داره بزرگ داره لذا ملائکه بالهایشون بزرگترین است که جبرائیل امین است رسول الله صلی الله علیه وسلم فرماید من جبرائیل را دیدم چند تا بال داشت 600 تا بال داشت 600 تا بال معلوم میشه که خدای عزوجل این مخلوق را خیلی متفاوت آفریده ما ندیدیم همین باور داریم لذا الله می فرماید اولی اجنحت مثنا و ثلاث و اما خدای تعالی انسان را و جن را و فرشته را آفرید انسان بیچاره نمیتونه خودش را به شکلهای دیگه عوض بکنه اما اون دوتا میتونند اون دوتا جن گاهی به شکل انسان میتونه خودش را نشون بده به شکل حیوان هم میتونه نشون بده به شکل پرنده هم میتونه نشان بده به شکل مار گاهی میاد نشون میده به شکل یه پیرمردی خودش را نشون میده به هر سمت به هر شکلی که بخواد میتونه نشون بده فرشته هم همینطور فرشته به شکل انسان هم میتونه بیاد به شکل غیر انسان هم میتونه بیاد به شکل انسان های متفاوت میاد مگر در حدیث نمیخوانیم جبرائیل امین گاهی می آمد به شکل یک انسانی صحابه دیده نشناختن جبرائیل است همون حدیثی که صبح خواندم بعد از این که تمام سوالات را کرد گفتم ما دیدیم که یه آدمی هست که اثر سفر بر اون نیست موهاش خیلی سیاه لباسش خیلی سفید مسافر اگر بود حداقل موش پر از گرد و خاک بود لباسش عرض کنم که چروک داشت و لباسش کثیف بود ولی نه این خیلی خوشتیب تمیزه ولی نشناختیم لا یعرفه منا احد هیچ که نشناخت بعد از اینکه رفت رسول الله فرمود شناختید گفتیم نه یا رسول الله گفت فانه جبریل اتاکم یعلمکم دینکم گای رسول الله میفرماد جبرئیل اکثرا پیش من میآید به شکل دهیه کلبی میاد یک صحابی است هر وقت جبرائیل میاد من فکر میکنم دهیه کلبی آمد پس معلوم میشه گای به شکل اگر اون روز به شکل دهیه کلبی میآمد همه میگفتن دهیه است به هر شکلی که دلش بخواد و الله بخواد به همون شکل خودش را میگرداند پس فرشتگان هم میتونند اما انسان نمیتونه الله تعالی این قدرت را به فرشته و جن داده لذا الله می فرماید یزید فی الخلق ما یشاء الله تعالی در خلق هر چی بخواهد اضافه می کند ان الله علی کل شیء قدیر همانا الله بر هر چیزی قادر هست ما يفتح الله للناس من رحمت فلا ممسك لها اون دلیل اول بود خالق آسمان ها و زمین این دلیل دوم است ما یفتح الله للناس من رحمت آنچه که الله برای انسان هر رحمتی در رحمت را باز می کند فلا ممسک لها نیست کسی که اون در را ببندد بعضی وقتا خداوند برای یک بنده خودش در روزی را باز می کند تمام دنیا بخوان ببندن نمیتونند گاهی خدا برای بنده در را ببندد تمام دنیا بخوان باز کنند نمیتونند لذا بهتر نیست ما در هر چیز با خدا باشیم خدا را زاری کنیم الله می فرماید ما یفتح الله للناس من رحمت آنچه که الله می گشاید باز می کند برای انسان ها از هر رحمتی فلا ممسک لها نیست جلوگیری اون کسی که اون جلوی اون را بگیرد و او را ببندد و ما یمسک آن چیزی که خدا جلوگیری کند آن چیزی که خدا ببندد فلا مرسل له من بعده بعد از الله هیچ کسی نیست که اون را برای انسان رها کند و هو العزیز الحکیم اون ذات ذاتی هست که غالب است و هم کارهش با حکمت خدا مسلحت ما را میدوند خدا منافع ما را میدوند اگر خدا به یکی علم داده مسلحت در همین است به یکی مال داده مسلحت او در همین است یکی را فقیر قرار داده مسلحت او در همین است هیچ که اعتراض نکند هر یکی خوش باشد و بعد از این به هر یکی خدا نعمت داده یکی را نعمت مال داده یکی دیگر را نعمت سلامتی داده یکی دیگر را نعمت ایمان داده بعض بعضی را همه را نعمت ایمان داده لذا الله از ما چه انتظار داره اینجا ترغیب به توبه است توحید است و ترغیب به شکر نعمت ها یا ایها الناس ای انسان ها اذکروا نعمت الله علیکم یاد کنید نعمت الله را که بر شماست چه نعمت های شما دارید پدران آبا و اجداد شما در خواب ندیدن چیزایی را که خدا به شما داده اذکرو نعمت الله یاد کنی نعمت های الله را هل من خالق غیر الله آیا غیر از الله خالق دیگه هست که یرزقکم من السماء والارض بشما رزق بده از آسمان و زمین نیست خالقی لا اله الا هو هیچ معبودی لایق عبادت بجز او نیست وقتی که نعمت را او داده معبود تو هم همون است چرا, چرا میری به در این و اون کرنش میکنی چرا در دیگران را میزنی به این قبر اون آستانه میری لا اله الا هو هیچ معبود لایق عبادت به جز او نیست فانا تؤفکون کدام سمت شما به انحراف کشیده میشوید تؤفکون یعنی برگردانده میشوید تنصرفون منصرف میشی کجا کجا میره انسان چرا ربت را گم کردی رب را فراموش کردی و این یکذبوک فقط کذبت رسل من قبلک اینجا تسلی برای رسول الله است ای حبیب من ای پیامبر من اگر تو را تکذیب میکنم پروا داشته نباش رسول قبل از تو را هم تکذیب کردند نوح, نوح پیامبر را تکذیب کردند ابراهیم خلیل الله را تکذیب کردند همه را تکذیب کردند و الى الله ترجع الامور فقط و فقط به الله برگردانده میشه همه امور در دارین به سوی الله برگردانده میشه لذا اونجا که به خدا برگردند خدا به حسابشون میرسه پس ای پیامبر من تو حزین مباش تو غمگین نباش یا ایها الناس ان وعد الله حق اینجا خداوند انسان ها را میترساند سبحان الله چقدر تخویف تو قرآن است ولی انسان چقدر پوست کلفته نمیترسه بالخصوص انسان مجرم الله می فرماید یا ایها الناس ای انسان ها ان وعد الله حق همانا وعده الله حق است اون وعده که الله می فرماید شما را بعد از مرگ دوباره زنده می کنم وعده کدوم وعده بالبعث والجزا بنویسید اون وعده بعث و اون وعده جزا اون وعده حساب و کتاب همه این وعده ها حق است فلا تغرنکم الحیات الدنیا شما را فریب ندهد زندگی دنیا زندگی دنیا نفریبد شما را اینقدر با دنیا مشغول بشید که از رب غافل بشید رب را فراموش کنید طاعتش را بجا نیاورید سجدهش را بجا نیاورید ذکرش را او را نافرمانی کنید معصیت کنید فلا تغرنكم الحیات الدنیا دو چیز شما را فریب نده یک زندگی دنیا شما را فریب نده زرق و برق دنیا شما را فریب نده قبلا خدمت شما عرض کردم این دنیا هم میشه مصیبت هم میشه نعمت چطور میشه مصیبت در صورتی که انسان با این دنیا از خدا غافل بشه نه حق خدا میده نه زکات میده نه صدقه میده نه نماز میخونه نه به حج میره نه روزه میگیره به خدا پشت پشت میده این دنیا بدبختش میکنه اما همین دنیا هم انسان را سعادتمند میکنه انسان به وسیله همین دنیا آخرت خودش را میخرد آخرت خودش را آباد میکند الله را راضی میکند دل فقیر را شاد میکند ارز کنم دست به سر یتیم میکشد لباس و کفش یتیم را فراهم میکند ارز کنم به بیوزن رسیدگی میکند دلها را خوش میکنه شاد میکنه نه یک روز نه دو روز همیشه بعضی بندگان خدا هستند قبلا برای طلاب تعریف کردم همیشه سعی میکنه هر هفته دیگه وقتی تعطیل نیست شبهای جمعه هر هفته سعی میکنن یه خوراکی بگیرن برای ده خانواده برای 20 خانواده میبرن محلات محروم شهر اونجا تقسیم میکنند اون شب تمام بینواها فقرا شام خوب دارن به برکت این حاجی آقا این انسان دیگه تا روزی که زنده هست همین کار را میکنه این دیگه آخرتش را به وسیله این دنیا آباد کرده فلا تغرنكم الحياه الدنيا، این زندگی دنیا شما را نفریبد باعث غفلت شو. از این چیزا که فاصله داشته باشید دیگه فریب داد ولا يغرنكم بالله الغرور دومی فریبنده کی است شیطان الله میفرماید شما را در رابطه با الله فریب دهنده شیطان شما را فریب ندهد چرا ان الشیطان لَكُمْ عدو همان شیطان دشمن شماست فتخذوه عدوا او را به عنوان دشمن شما بگیرید به دید دشمن نگاهش بکن نه به دید دوست هر جا ازش فرمان ببری هر جا حرفش را قبول کن نه هر چی میگه بگو که اشتباه میگی اون را دشمن خودت بگیر چرا چون اون فعالیت شیطان هدفش چیه مقصد شیطان چیه انما يدعو حزبه جز این نیست که اون دعوت میده فرا خاند حزب خودش را گروه خودش را لیکونو من اصحاب السعیر تاکه همه از اصحاب جهنم بشد او میخوا آمار جهنمی ها را بالا ببره اون تک تک انسان ها را دعوت میده به جهنم به فساد و فحشا به سوی لاوبالیگری بسوی هوای نفس به سوی مفاسد اخلاقی به سوی شرک کفر هر یکی را به نوعی فریب میده یکی را ایمانش را خراب میکنه شرکش میده یکی را عملش را خراب میکنه به سوی مفاسد و اخلاقی میبره به سوی ظلم میبره به سوی چپاول مال مردم میبره به سوی کلاهبرداری هر یکی را به نوعی یکی را به سوی ربا و رشوه میبره لذا الله میفرماید فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير اون حزبش را فرا میخاند تا از اصحاب جهنم باشند لذا الله تعالی بعد از اون تکلیف را تعیین میکنه الذين كفروا لهم عذاب شدید اونایی که کفر کردند اونایی که دنبال روی شیطان باشند و راه کفر را برگزینند برای اونها عذاب شدید هست والذین آمنوا و الصالحات اما اونهایی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند این بشارت است لهم مغفرت و اجر کبیر برای این انسان ها بخشش است و برای این انسان ها اجر بزرگ است اینها انشاءالله بخشش رب العالمین در انتظارشون هست و اجر و پاداش بسیار بزرگی الله تعالی برایشون فراهم آورده افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي يهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر اولئك هو يبور در پایان آیات گذشته بعد از اینکه الله عز وجل ذکر فرمودند و راهنمایی فرمودند که شیطان دشمن شماست و بزرگترین راهزنه و هیچ وقت از او حرف شنوی داشته نباشید بعدا انسانها را با توجه به تبعیت و اتباع شیطان به دو گروه ذکر کردن یک گروهی که اتباع می کنند الذین کفروا لهم عذاب شدید و یک گروه دیگر که اتباع نمی کنند والذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفره بعد از این خدای تعالی در این آیه که تلاوت گردید تقابل بیان می فرماید بین این دو گروه مقایسه می فرماید یک گروهی که متبع شیطان هست اون کسی هست که افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا عمل سوء اشرا و عمل بدش را شیطان برای او مزین و آراسته کرده اون عمل بد را زیبا می بیند افمن زین له آیا اون انسانی که مزین شده برای سو برایش سوء عملش عمل زشتش فرآه حسنا اون عمل را زیبا میبیند آیا این انسان کمن لم یزین له یا کمن هداه تعبیری که در مقابل این باشد اینا با هم برابر هستن هرگز نیستن زین له سوء عمله فرآه حسنا قبلا مصادیقش را عرض کردیم ذکر کردیم انسانی هست که شرک میکنه فکر میکنه من دارم عبادت میکنم کسی هست که گرفتار خرافات است فکر میکنه که من مشغول اعمال و طاعاتم گاهی شیطان بر قلب انسان کار میکنه بر عقیده و دیدگاه انسان کار میکنه این انسان ها قابل هدایت هم نیستند به خاطر اینکه هر خرافاتی و هر کار نامشروعی که انجام میدن اونها را به نیت عبادت انجام میدن و چه کسی است که از عبادت توبه بکند چه کسی است که از عبادت برگردد پس هیچ وقتی او از مرام خودش از مسیر خودش بر نمیگردد الله تعالی می فان الله یضل من یشاء و یهدی من یشاء معنا الله تعالی هست که گمراه کند کسی را که بخواهد و هدایت کند کسی را که بخواهد کسی را که بخواهد ما قبلا خواندیم اون کسی که خدا بخواهد گمراهش بکنه اونا معاندین هستند و اونهایی که خدا هدایت میفرماید اونها منیبین هستند اهل انابت یعنی خداوند به قلبها نگاه میکند در قلب اگر اناد و تعصب و زد باشد مقدرش گمراهی است در قلب اگر انابت و حق طلبی باشد هدایت است لذا الله تعالی به پیامبرش پیامبرش را تسلی میده فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ای حبیب من ای پیامبر من شما نفست را از بین نبر بر آنان از روی حسرت یعنی حسرت بخوری جوش بزنی پریشان بشی خودت را از بین نبر تفسیر مدارک نوشته که فلا تهلك نفسك للحسرات یعنی به خاطر حسرت خوردن اونها که ایمان نمیاره ابو لهب ایمان نمیاره ابو جهل ایمان نمیاره عتبه و شیبه نمیاره شما خودت را به حسرت اونها از بین نبر اونها دیگه هدایت مقدرشون نیست ان الله علیم بما یصنعون الله تعالی خوب میداند اون چیزی که اونها انجام میدهند و رب العالمین اعمال اونها را تحت کنترل دارد هرچی میکنند خدا میبیند میداند لذا شما کارتون کار تبلیغ هست و بیشتر از اون بر اونها غمگین نباش پریشان نباش لا تغتم بکفرهم و هلاکهم ان لم ایمان نمیارند شما مغمون نباش شما پریشان نباش والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت ما در آیات گذشته که از اول سوره آغاز شدن دیروز دو تا دلیل عقلی خاندیم یکی فاطر السماوات والارض یکی ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها که همه تصرفات به دست الله است قدرت به دست این دلیل سوم هست این دلیل سوم هم برای اثبات توحید هست اما ضمنا قیامت هم از این دلیل اثبات میشه اثبات توحید است چون در اینجا بیان قدرت پروردگاره کیه که ابر میاره کیه که باران میده چه ذاتی هست که زمین را بعد از مرده شدن زنده میکنه الله است این دلیل توحید میشه اما همون طور که زمین مرده را الله زنده میکند انسان های مرده را انسانهایی که مثل این زمین تمام وجودشون خشک شده از بین رفته این انسانها را هم الله تعالی روزی زنده می کند والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا الله آن ذاتی هست که بادها را فرستد فتثير سحابا نه تحریک میکنه ابرها را ابرها را این طرف اون طرف میبرند فسقناه الى بلد میت سوق میدیم ما اونها را میبریم به شهر مرده شهر غیر آباد که سال ماها هست اونجا بارانی نیامده یا سال هاست خشک هیچ اثری از حیات اون زمین نیست فاحیینا به الارض بعد موتها ما زنده کنیم به وسیله اون زمین را بعد از مردنش کیه که این زمین خشک را یهو تبدیل به یک فرش سبزی قرار داد یک چمنزار سبزی این قدرت قدرت الله است قدرت کسی دیگه نیست کذالک النشور این جمله معترضه برای اثبات قیامت است چنین هست بلند شدن شما از قبور زنده شدن شما از قبور همونطور که این زمین زنده شد و این زمین یک بار آباد شد شما هم با یک سور با یک فریاد با یک فراخان از قبرها بلند میشید من کان یرید العزة فلله العزة جميعا الیه یصعد الكلم الطيب والعمل الصالح اینجا عزت یا به معنی همین عزتی هست که در اصطلاح ماست یا اینکه عزت به معنی غلبه به معنی غلبه هم میآید بسیاری بودند میگفتند که اگر ما ایمان بیاوریم اون وقت ما عزتی نداریم ببینید یکی از دلایلی که رؤسای کفر ایمان نمی اینه که اون مرجعیت خودشون را اون جایگاه خودشون را میگن ما از دست میدیم الان ما هستیم به عنوان پیشوا به عنوان رهبر به عنوان سردار به عنوان کسی که تمام مردم به او مراجعه می کنند حرمت داریم عزت داریم اما وقتی که ایمان بیاریم ما دیگه از این جایگاه این جایگاه از دست ما میره علماء یهود هم به همین خاطر ایمان نمی آوردند حب اون پست حب اون مقام حب اون مرجعیت می گفتن که اون وقت ما میشیم یک انسان عادی یک مسلمان عادی الله تعالی می فرماید که عزت در گروه چی هست ایمان به خدا است عزت پیش خدا است عزت پیش خود شما نیست که شما فکر میکنید اگر ایمان نیارید عزت شما محفوظ میمانه من کان یرید العزت فلله العزت جميعا هر کسی عزت را میخواد عزت پیش خدا است الیه یسعد الكلم الطيب والعمل الصالح عزت با این چیز هست اعمال شما مقبول بشه ایمان شما پذیرفته بشه اینه الیه یسعد الکلم الطیب فقط و فقط به او به سوی او صعود می کند به پرواز در میاد کلمه طیب یعنی لا اله الا الله از ابن عباس و همچنین والعمل الصالح یرفعه عمل صالح را الله تعالی به خودش بلند می کند یعنی اعمال صالح را قبول می کند وقتی که ایمانت پذیرفته شد وقتی که عمل صالحت قبول شد و به سوی الله تعالی رفت به عنوان یک عمل مقبول تو داری عزت تو عزتمندی تو ارزشمند هستی لذا عزت در این چیز هاست که پیش خدا مقبول بشی چون انسان وقتی که مقبول الله و دربار الله قرار بگیره این انسان دنیایش و آخرتش بالاخره تضمینه بیمه هست و الله تعالی این انسان را حفاظت میکنه والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید اما اونایی که سیئات را مراد سیئات تفسیر خازن نوشته شرک کسانی که یمکرون یعنی یعملون کسانی که مرتکب شرک میشوند و فکر میکنه عزت دار نه عزتشون تبدیل میشه به ذلت چرا لهم عذاب شدید برای آنان عذاب شدید است و مکر اولئک هو یبور و مکر این افراد تدبیرشون یا عملشون یبور یبور یعنی یفسد فی الدنیا در دنیا از بین میره موقتی هست به جایی نمیرسه والله خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم جعلكم ازواجا و این دلیل دیگری هست دلیل چهارم هست بر اثبات توحید الله تعالی در این دلیل مراحل مختلف خلقت انسان را بیان می فرماید پیدایش انسان را که انسان را الله تعالی ماده اولیش خاک است ماده دومیش نطفه است و بعد این انسان را الله تعالی متفاوت خلق میکنه یکی را مذکر یکی را مؤنث و بعدا همه چیز انسان به دست الله عزوجل هست پس در آیات گذشته بیان قدرت پروردگار بود اینجا بیان علم و کمال علمی هست هم قدرت هم علم هست خلق قدرت هست و بعد در ادامه الا بعلمه علم هست قبلا ما خواندیم که شرائط الوهیت و شرایط معبودیت همین دو چیز است علم کامل باشه قدرت کامل باشه او معبود میتونه باشه و این دو وصف فقط و فقط در ذات الله دیده میشه والله خلقكم من تراب الله شما را آفرید از خاک آفرید یا یعنی اینکه ماده بعیده یا یعنی اینکه تمام خرد و خوراک انسان نشو و نمای انسان رشد انسان در چیزهایی هست که با خاک از خاک پیدا میشه متولد میشه ثم من نطفه سپس از نطفه این ماده قریب است ثم جعلكم ازواجا سپس الله تعالی شما را جفت آفرید ازواج بعضی میگویند که انواع انواع آفرید انواع اگر بگیریم ارز کنم نرماده توش میاد بقیه هم میاد انواع آفرید یکی مسلمانه یکی کافره یکی سیاه است یکی سفیده ارز کنم یکی سعادتمنده یکی شقیه یکی فلانه یکی دیگه در مقابلش هست انواع هست و ما تحمل من انثى هیچ مؤنسی حمل نمی کند حمل خودش را در شکمش ولا تضع و همچنین حمل نمی کند الا بعلمه مگر بعلم الله الله تعالی از تمام مراحل خبر دارد و ما یعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا فی کتاب هیچ معمری عمر نمی کند هیچ انسانی عمر طولانی نمی کند یا اینکه از عمرش کم نمیشه مگر در تقدیر الهی هست یعنی الله عزوجل همه چیز را نوشته که این فرد اینقدر عمر میکنه یا اینقدر از عمرش کم میشه ببینید سوال اینجاست که آیا عمر مگه کم و زیاد میشه اون چیزی که ما خاندیم و ما معتقدیم اینه که عمر هر انسانی مبرم هست یعنی قطعی هست چقدر عمر میکنه مثلا 80 سال اگر نوشته عمرش از اون هشتاد سال دیگه کم نمیشه اما خدمت شما عرض کنم که در تقدیم تقدیر مبرم بله ولی تقدیر معلق هم داریم که در اون تقدیر معلق عمر انسان کم و بیش میشه خیلی از اعمال هستند که اون اعمال سبب ازدیاد عمر میشوند چنانچه در سوره نوح ما خاندیم حضرت نوح علیه السلام به قومش گفت یا قوم اعبدوا الله اونجا فرمود واتقوه بعد در ادامه فرمود که یؤخرکم الى اجل مسمى یعنی اگر شما عبادت کنی شما تقوا داشته باشید خدا تا یک مدت معینی شما را نگه میدارد ولی اگر نکنید قبل از اون مدت بر شما عذاب میاره این تقدیر معلقه مثلا خداوند عزوجل گرچه خدا علم داره اما خدا تعالی به این صورت معلق کرده که اگر این انسان ها ایمان بیاورند همون عمر عادیشون را میکنه یکی عمرش 90 ساله یکی 100 ساله یکی 120 ساله اما اگر اگر ایمان نیاورند اگر شرک را رها نکنند اگر به سوی کفر بیشتر برند خدا تعالی عذاب میاره عذاب بیاره لذا یکی در چل سالگی میمیره یکی پنجاه سالگی میمیره هرچی که عمرش هست در همون تاریخ عذاب پس ببینید اون عمری که باید داشته باشه اون عمر کم میشه وقتی که قوم سیدنا یونس علیه السلام برایشون عذاب آمد قرار بود همه در اون روز چی بشند از بین برن نابود بشن الان عمرهایشون متفاوت بود و خب اون عمری که خدا برایشون مقدر کرده بود دیگه اون عمر کاسته شد اما وقتی که توبه کردن داد و فریاد کردن خداوند عذاب را از اونها رفع کرد از اونها برداشت لذا باز این عمرشون تمدید شد به همون عمری که خداوند برایشون مقدر کرده بود الى اجل مسمى تا اون مدت رفتند لذا به این صورت است و غیر از این این الان اینجا بحث ایمان بود و بحث عذاب دادن بود بسیاری از اعمال هستند که این اعمال هم عمر انسان را اضاف می کنند هم عمر انسان را هم رزق انسان را مثلا در حدیث شریف داریم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود من احب ان یبسط له فی رزقه و له فی اثره فلیصل رحمه هر که دوست داره که رزقش بیشتر بشه و همچنین مؤخر بشه اون مرگش یعنی بیشتر عمر بکند فلیصل رحمه باید سل رحمی بکند پس یک تفسیر این آیه اینه که عمر اضاف میشه عمر کم میشه اشاره به این است که بر اساس اعمالی عمر انسان کاسته میشه مثلا شرک بکنه عذاب میاد کفر و جدال بالباطل بکنه انبیاء را اذیت آزار برسانه عذاب میاد عمر کم میشه و اگر نکند عمر اضافه میشه اما بعضی از مفسرین میگویند که این آیه به سوی این نکته اشاره ندارد این آیه به سوی تفاوت عمر انسان ها یک برادری هست که خدا بهش 100 سال عمر میده یکی در 20 سالگی میمیره به این معنی است که بعضی را خدا عمر زیاد میده بعضی را قسم من عمری یعنی عمر کم میده نه اینکه از اون عمر 100 سالش 80 سال کم میشه نه به این معنی نیست لذا این تفسیر دوم هست و ما یعمر من معمر عمر نمی کند هیچ انسانی معمری ولا ينقص من عمره و از عمرش کاست نمیشه این نفر دوم میشه بر اساس تفسیر دوم الا فی کتاب مگر در لوح محفوظ است ان ذلك علی الله یسیر این بر الله آسان است الله تعالی مقدرش کرده بر اساس اون تقدیر میشه دلیل دیگر این دلائل را قبلا شما خاندید دلائل به صورت به تعبیرهای مختلفی ذکر شدند و ما یستوی البحران دو تا دریا برابر نیستند دو تا دریا عرض کردم این دریاها خیلی جا در هند هم هست در اقیانوس اطلس هست دریای سنگال که یک دریا شوره یک دریا شیرینه در وسط اینها پرده و حائلی هست که اون پرده مرئی نیست نامرئیه دیده نمیشه اما خدای عزوجل به قدرتش اجازه نمیده که این دوتا دریا در همدیگه آبشون قاطی بشه این آب این دریا میره به سمت اون دریا از اون میاد به این سمت این اما نه این شور شیرین میشه نه اون شیرین شور میشه آب هر یکی جداگانه هست کسانی که رفتند در وسط در اون خط قرار گرفتند اون جایی که خط هستن ایستادن تو دریا این طرف چشیدن میبینن دریا شیرینه این طرف چشیدن میبینن دریا شوره در حالی که آبها به ظاهر قاطی هستند و ما یستوی البحران دو دریا برابر نیستن هذا عذب فرات سائغ شرابه این شیرین است فرات خیلی شیرین سائغ شرابه یعنی خوردنش نوشیدنش خوشگوار است و هذا ملح اجاج این یکی دیگه ملح است یعنی شوره اجاج تلخ اینقدر شوره که به تلخید میگره ومن كل تأكلون لحما طريا و از هر یکی شما میخورید گوشت تازه یعنی يعني ماهی و تستخرجون حلیتا تلبسونها و همچنین استخراج میکنید زیورالاتی که شما میپوشید و تر الفلک فیه مواخر و میبینی کشتی را که پاره میکند آبهای دریا را می و از وسط دریا ها میره ولتبتغوا من فضله و به وسیله این کشتی ها شما سوار میشید تا که فضل پروردگار را بطلبید قبلا هم بنده اشاره کرده بودم که انسان اگر رزق حلال حاصل بکنه این نه اینکه مضموم نیست بلکه خوبه پسندیده هست بعضی میگن هی دنیا دنیا دنیا نام مادیات نیست دنیا نام این رزق حلال نیست دنیا یعنی غفلت غافل شدن از خدا دنیا یعنی از خدا دور شدن اما اگر شما برید کار بکنید و برای خودتون برای زن و بچهتون درآمدی داشته باشید این را خدا چه تعبیر میکنه من فضل این فضل خداست ولی تبتغو من فضله این خداوند بر شما تفضل میفرماید بر شما احسان میفرماید پس این نعمت این دنیا نیست این فضل این لطف پروردگاره در صورت این فضل و این دنیا تبدیل میشه به دنیا که انسان به خاطر این مرتکب حرام بشه به خاطر این انسان فرمان خدا را زیر پا بذاره به خاطر این فرائض را انجام نده اون وقت چرا ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشکرون تا شما بندگان شاکری بشید یولج اللیل این باز دلیل دیگری هست اینا تمام دلایل عقلی هستند یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل الله داخل میگردانند اجزای شب را در روز و اجزای روز را در شب اینا همه تفسیراشون را ما قبلا خواندیم که این دو, تا تفسیر داره یکی اینه که روز هست شب داخل میشه تمام دنیا روشن یهود پرده شب میفته همه جا کم کم تاریک میشه تا تار تار میشه باز تمام دنیا تاریک یهود روز داخل میشه تمام دنیا روشن میشه در مدت چند دقیقه یکی اینه که شب و روز یعنی میرن میان این یکی از آثار قدرت پروردگاره این نظام زیبا را کی ایجاد کرده کی درست کرده این فقط و فقط کار خداست یکی دیگه اینکه داخل میکنن اجزاء شب را در روز مثلا گاهی از موسم میاد که شب بیستو از 24 ساعت 14 ساعت شب 10 ساعت روزه 16 ساعت گاهی شب 8 ساعت روزه و گاهی برعکس روز طولانی هست شب کمه 7 ساعت 8 ساعت یولج اللیل داخل می کند اجزاء شب را در روز و یولج النهار فی اللیل و همچنین اجزاء نهار را در شب و سخر الشمس و القمر و همچنین رام ساخت برای شما تابع قرار داد خورشید و ماه را خورشید و ماه اینکه طلوع میکنند غروب میکنند نور میده حرارت میده انرژی میده صدها منافع دیگه داره که ما بعضی را میفهمیم بعضی را نمیفهمیم اینها در واقع همه و همه به خاطر خدمت به ما انسان هاست خدمت به زمینی هاست لذا الله می فرما و سخر الشمس و القمر کل یجری لأجل مسمى همه اینها جاری است یعنی انجام وظیفه میکنه برای مدت معینی این مدتش کی هست تا روزی که الله خواسته تا اون روز این نظام ادامه داره و از روزی که نظام شروع شده ما اگر 50 سال و 60 سال و 70 سال عمر داشتیم قبل از اون نداریم از بقیه بپرسیم از تاریخ بپرسیم یک روز نبوده که اینها در وظیفه خودشون کوتاهی کنند یک روز نبوده که خورشید بگه امروز من نمیتونم امروز استراحت میکنم نه همش اینها داشت انجام وظیفه کردند تا اون روزی که الله میخواد اذا الشمس كبرت و اذا النجوم کدرت ماموریت تمام میشه نور گرفته میشه تکه تکه میشن اینها میفتن تا اون روز الله میفرمه الى اجل مسمى ذالکم الله ربکم نتیجه این همه دلایل شش تا دلیل ما خواندیم نتیجه این دلائل اینه که ای انسان ای بنده خدا این ذاتی که این همه تصرفات را دارد خورشید هست ماه هست شب روزه خشکی زمین آبادی زمین همه و همه کیه که اینها را تدبیر میفرماید مدیریت میفرماید این الله است اون اللهی که رب شما هم همونه پرورش دهنده شما هم همونه شما را از ابتدا تا این کمال او رسانده ابتدا یک انسان ضعیفی بودی نه توانی داشتی نه نیروی داشتی حتی نه عقلی داشتی نه درکی داشتی اما امروز هم از نظر جسمی کامل شدی از نظر عقلی کامل شدی الان چرا به در غیر میری ذالکم الله ربکم این الله است که رب و معبود شماست پرورش دهنده شماست له الملک تمام این تصرفات مال اوست تمام این قدرت مال او هست اما این بقیه کسانی که شما اونها را صدا میزنید ام از انسانها فرشتهها، جنات خورشید و ارز کنم که آتش گاو هر که معبود انسان است. همه اینها به اندازه قتمیری هم قدرت ندارند والذین تدعون من دونه ما یملکون من قتمیر آنهایی که شما صدا میزنید آنهایی که شما یا فلان و یا فلان میگوید از اونها حاجت میطلبید ما یملکون من قتمیر اونها مالک نیستن مالک قتمیر هم نیستن قتمیر قبلا ارز کردم اون پوسته ای را میگن که روی خسته خرماست اون پوسته چقدر ضعیفه چقدر نازکه که شما تو دستتون فشار بدی پودر میشه به اون اندازه اون مثالی هست در زبان عربی به حقارت به اون اندازه هم این کسانی که شما صدا میزنید چه انسان ها چه غیر انسان ها مالک نیستند قدرت ندارند و نه اینکه مالک نیستند قدرت حتی صدای شما را هم نمیشنوند بالفرض اگر بشنوند اجابت نمی کنند نمیتونند اونها برای خودشون کاری نمیتونن بکنند تمام کسانی که مردم حتی انسانها را بنده ارز میکنم با اون غیر زروح کار ندارم با سنگ و درخت و چوب و بت کار ندارم مجسمه کار ندارم انسانهایی که مردم ها اونها را عبادت میکنن به قدرت خدا همه انسانها خودشون مظلومانه از بین رفتند شهید شدن نتونست از خودشون دفاع بکنن امروز مردم خاکشون را میخورن میگن قدرت دارد اونا اگر میتونستن کاری برای خودشون انجام میدادن سیدنا عیسی که تمام مسیحیت امروز از عیسی کمک میخواهد خودشون معتقده هنوز ما مسلمانان معتقدیم عیسی بدار زده نشده و ما قتلوه و ما صلبوه ولكن شبه لهم اما خود مسیحیت معتقده که عیسی مظلومانه اعدام شد خب عیسی که اعدام شد اون عیسی چطور میتونه تو را نجات بده لذا الله میفرماید ان تدعوهم اگر شما اونها را فریاد بزنید اگر اونها را بخانید لا يسمعوا دعاءكم اولا اینه که اونها نمیشنون صدای شما را نمیشنون فریاد شما را اونها از صدای شما غافل هستند در جای دیگه میخوانیم و هم عن دعایهم غافلون از صدای عابدان خودشون که اونها را صدا میزنن بیخبرند اونها خبر ندارن کی ما را صدا میزنه بالفرض اگر بشنوند ولو سمعوا ما استجابوا لكم اگر بالفرض والمحال ما استجابوا لكم اجابت نمی کنن برای شما و روز قیامت نسبت به شرک شما اونها منکرم میگن خدایا ما را عبادت نکردند و یوم القیامت یکفرون شرککم روز قیامت نسبت به شرک شما اونها منکر هست ببینید اینجا آیه را بفهمید عقیده را بفهمید بسیاری معتقد میگن صدا زدن شرک نیست صدا زدن شرک اگر باشه عبادت کردن شرکه خب صدا زدن هم عبادتیه الدعا هو العباده الدعا مخ العباده در حدیث آمده میگن نه صدا زدن یک نوع وسیله گرفتن است یا عیسی یعنی عیسی را من وسیله میگیرم یا فلان فلان را این من وسیله میگیرم ببین اینجا خداوند چه چه عملی را ذکر کرده همین دعا را ذکر کرده غیر از دعا بحث سجده اینجا نبود نه بحث رکوع نبود این تدعوهم اونا را صدا بزنی و بعد میگه نفرمود یوم القیامت یکفرون بدعائکم خدا میفرما یوم القیامت یکفرون بشرککم خداوند عزوجل به جای دعای کن فرمود شرک کن داره من تو را تفهیم میکنه که انسان همین دعا شرکه همین که بگی یا فلان ادرکنی یا فلان انصرنی خوز بیدی این شرکه و یوم القیامت یکفرون کم چرا به کم نگفت خدای تعالی ففهم المسئله مسئله بفهم الله تعالی بجای اون کلمه این کلمه را میاره لذا الله می فرماید و یوم القیامت یکفرون بشرککم روز قیامت اینها کفر میکنن نسبت به شرک شما ولا ینبئک مثل خبیر مثل ذات خبیر که پروردگار باشه کسی به شما خبر نمیده یعنی شما را الله تعالی که خبیر است از هر چیز او به شما رسیدگی میکنه او به شما خبر میده کس کار کسی دیگه نیست بنابراین پس اینها را صدا نزنیم کی را صدا بزنیم الله میفرماید همه شما انسان و مخلوقات فقیر هستید و ذات غنی رب العالمین است غنی را صدا بزنید یا ایها الناس ای انسان ها انتم الفقراء الى الله همه شما فقیر هستید محتاج هستید این دلیل هفتم هم هست بر اثبات توحید انتم الفقراء الى الله شما همه فقیرید نیازمند و محتاجید به الله یا ایها الناس همه انسان ها محتاجند حتی انبیا محتاجند ما در سوره انبیا میخوانیم یک پیغمبری میگه خدایا من مریضم شفا بده رب انی مسنی الضر و انت رحم الراحمین یه پیامبری دیگه میگه خدای من گرفتار شدم تو شکم ماهی تو نجات بده لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین یه پیامبری دیگه میگه که من خدای فرزند ندارم به من فرزند بده رب حبلی من الصالحین از انبیا کی میتونه بالاتر باشه وقتی اونها نیازشون تو قرآن ذکر شده در جاهای متعدد ذکر شده پس بینیاز کی میتونه باشه غیر از خدا یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله شما همه فقیر هستی به سوی الله محتاجید والله هو الغنی الحمید الله اون ذاتی است که بی شده است و الله تعالی چنان قدرت دارد این یشاء یذهبکم اگر بخواهد این نمونه غنا هست نمونه غنا هیچ پروایی نداره هر در هر زمانی انسان ها را میلیون ها انسان هست اینا را میبره یک نسل جدید میاره بعد از مدت اونا را میبره یک نسل جدید میاره این یشا یذهبکم اگر بقا شما را میبرد بعد از مدتی روی این زمین نام نشانی از همه ما نخواهد بود هیچ که نمیشناسه که کی بود حتی اون نسل خود ما نمیشناسن ما را این کار کار کیه ما الان دو, دو ارز کنم پدر بالاتر سه پدر بالاتر اصلا اسمشون را نمیدونم کی بودم اجداد ما لذا الله می یا این یشا کم نمونه غنا اگر بخواد می بر شما را و به خلق جدید خلق جدید میاره و ما ذلك علی الله بعزیز و این بر خداوند هیچ مشکل نیست عزیز اینجا به معنی مشکله شاه عبدالقادر مشکل ترجمه کرده یعنی بر خدا سنگین نیست و همین کار را میکنه هر قرنی این زمین را خدا تعالی پاک میکنه از وجود انسان اولین و یک نسل جدید میاره لذا برای الله هیچ مشکلی نیست پس شما هرچی مخلوقی شما محتاجید چرا مخلوق مخلوق را صدا بزند محتاج از محتاج کمک بطلبد چرا از محتاج از غنی نمی طلبد بحث اینجاست اون چیزی که الله می اینه که چرا شما محتاج ها از ذات غنی نمی خواهید و شما از محتاج های مثل خودتون می خواهید بعضی از جنات بعضی از فرشتگان همه اینها محتاج خدا هستند ولا تزر وازره وزر اخرى این هم تخویف اخروی هست و هم جواب اشکالاتی هست بسیاری از مسلمانان مسلمانان ضعیف که تازه تازه مسلمان شده بودند کفار به اونها میگفتن برگردید و اینها وقتی که عذر میکردند که ما از خدا میترسیم از جهنم میترسیم از عذاب میترسیم اون کفار چی میگفتند میگفتند گناه شما به گردن ما شما اگر عذابی برای شما آمد ما ما میپذیریم ما به دوش میگیریم ولی شما برگردید الله تعالی اینجا میفرماید ولا تزر وازره وزر اخرى وزر یعنی بار گناه ولا تزر حمل نمی کند وازرتون حمل کننده گناه وزر اخرى بار دیگری را بار گناه دیگری را حمل نمی کند حتی الله تعالی می فرماید که در روز قیامت های زیادی هستند بعضی سنگین بارند بعضی سبک بارند بعضی بار گناهشون خیلی سنگینی میکنه به دوششون نمیتونن بکشند بعضی بار گناهشون به اندازه کوه است دیگران را اگر صدا بزنند که رفیق برادر دوست بیا با من کمک کن هیچ که به کمکش نمیره چطوری نمیگم ما بار شما را بدوش بگیریم و ان تدعو مثقلت الى حملها اگر فرا بخاند اگر صدا بزند مثقلت سنگین باری اون کسی که بار گناهش چی خیلی سنگینه الا حملها به حمل کردن او دیگران را صدا بزند از دیگران کمک بطلبد لا يحمل منه شيء از او هیچ چیزی حمل نمیشه یعنی کسی دیگه حمل نمیکنه کسی دیگه بدوش نمیگیرد ولو کان ذا قربا گرچه خیشاوندش باشه یعنی حتی به برادرش بگه برادر تو بیا کمکم پدر تو بیا کمکم یوم یفر المرء من اخی برادر از برادر زد به کمکش نمی آید لذا الله عزوجل میفرماید که هیچ کس کمک نمیکنه چطور اینها با چه جورتی میگن ما بار شما حمل میکنیم الله میفرماید انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغیب و اقام الصلات اینجا بشارت هم هست و صفات اهل ایمان هست ای پیامبر این کسانی که این کفریات را میگویند اینایی که گذشته اینها حرف شما را گوش نمی کنند اینها از انذار شما هیچ سودی نمی برند اما انذار شما برای چه کسانی مفیده انما تنذر الذين جزء نیست که شما انذار میکنید شما میترسانید الذين يخشون ربهم بالغیب آنهایی که از ربشان میترسن این حالت قلبشون هست اینجا خداوند هم حالت قلب را ذکر میکنه هم حالت قالب را یعنی اعضا و جوارح را جزء نیست که شما می کسانی را که یخشون ربهم از ربشان میترسن بالغیب ندیده میترسن و اقام الصلاة و نماز را برپا میدارن شما اونها را از رب میترسانید و من تزکا فانما یتزکا لنفسه هر کسی که راه پاکی را انتخاب کرد راه تزکیه را خودش را از آلودگی پاک کرد از شرک پاک کرد از کفر از نفاق از تمام آلودگی ها و گناهان این که خودش را پاک کرده این پاکی به نفع خودشه سودش را خودش میبره فانما یتزکا لنفسه این پاک شده برای نفع خودش و الی الله المصیر بازگشت فقط به سوی الله اونجا انسان وقتی برگرده میدونه این پاکیه که در دنیا انسان انتخاب اختیار کرده چقدر براش مفیده واقعا انسان خوشا به حال اون انسانی که با پاکی زندگی میکنه با پاکی یعنی آلوده نمیشه با گناه بدنش با گناه آلوده نمیشه چشمش آلوده نمیشه قلبش با عقاید خرافی و شرک آلوده نیست گوشش با گناه آلوده نیست مالش آلوده نیست تمام وجودش پاکه و پیرامونش هم پاکه و من تزکا فانما یتزکا لنفسه جز نیست که پاک میشه و این پاکی به نفع خودش هست و الله المصیر بازگشت فقط به سوی الله است و ما یستوی الاعمى والبصیر خداوند عزوجل اینجا باز هم فرق بیان میفرماید بین پاک و ناپاک یا بین کفر و ایمان بین شرک و توحید بین تقوا و پرستی و همچنین از طرف دیگه پرستی و نفس پرستی و ما یستوی الاعما والبصیر نابینا و بینا برابر نیست نابینا کافر مشرک ناپاکه و بصیر مؤمن موحد ولا الظلمات ولا النور و همچنین برابر نیستن ظلمات تاریکی ها و همچنین نور اینا برابر نیست تاریکی ها چون راهای خلاف و باطل یکی نیست مثلا شرک کفر نفاق بغض دشمنی عداوت و اهل حق همه اینا پس جمع آمده ولا ظلمات اما راه ایمان و توحید یکیه ولا النور ولا الظل ولا الحرور همچنین برابر نیست ظل برابر نیست سایه و حرور حرور یعنی آفتاب به اصطلاح جایی که آفتاب میتابد و گرم حر حر و شمس اینا با هم برابر سایه چقدر راحته یعنی اونهایی که ایمان دارند در جای راحت قرار دارند اونهایی که ایمان ندارند در جای که ناراحتند قرار دارند و ما یستوی الاحیاء ولا الاموات خلاصه اینه که برابر نیستن زنده ها و مرده ها زنده مؤمنین هستن قبلا خواندیم چندین جا الله تشبیه داده اهل ایمان را به کسانی که زندند اهل کفر را به کسانی که مرده هستند ان الله یسمع من یشاء الله میشنواند هر کسی را که بخواهد یعنی ایمان نصیبش میکنه و ما انت بمسمع من في القبور اما نیستی تو ای محمد صلی الله علیه و سلم بشنوانی کسانی را که در قبور هستند نمیتونی بشنوانی کسی که در قبر شما نمیتونی اونو بشنوانید منظور اینه که این کفار مثل مردها هستند اینا همونطور که مردها ها نمیشنوند این کفار هم نمیشنوند یعنی از هدایت شما بهره نمیگیرند ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور بس وقتی که پیغمبر نمیتونه کفار را هدایت کنه تبلیغش برای به چه معنا هست چه سودی داره این انت الا نذیر تو نیستی مگر فقط نذیری انذار کننده هستی باید انذار خودش را بکنه فردا نگویند که خدایا ما جانا من بشیر ولا نذیر هیچ کسی پیش ما نیامد ما را مجده بده یا ما را بترسونه پس بهانه اونها گرفته بشه حجت بر اونها تمام بشه به این خاطر پیغمبر وظیفه داره که تبلیغ خودش را بکنه قبلا ما خاندیم که فایده تبلیغ پیغمبر چیه در سوره بقره وقتی خدا میفرماید سواون علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون چه بترسانی چه نترسانی ایمان نمیارن و چرا پیغمبر به خود زحمت بده باید یا شما دعوتگران شما دلسوزان وقتی میدونید طرف ایمان نمیاره به جای ایمان تمسخر میکنه خب تبلیغ کردن چه فایده داره ما قبلا خواندیم که چندین فایده در یک حجت بر اون تمام بشه فردا نگه خدا کسی به من نگفت دو وظیفه این منظر نظیر و بشیر وظیفهش انجام بگیره خلاصه کار نداریم که اون قبول میکنه یا نمیکنه این نباید وظیفش را انجام بده این باید وظیفش انجام بده معذرتا الی ربنا فردا پیش خدا بالاخره عذری داشته باشیم خدا ما گفتیم تو دستور داده بودی ما هم گفتیم سه درجات این فرد بالا میره ولو اینکه اون قبول نکنه ولی جایگاه او و مقام اون پیش خدای عزوجل بالاتر میره ان انت الا نذیر انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا همانا ما فرستادیم شما را به حق فرستادیم هم مجد دهنده فرستادیم هم انذار کننده فرستادیم نه تنها شما ای محمد صلی الله علیه و این من امت الا خلا نذیر نیست هیچ امتی مگر در میان اونها نذیر گذشته یعنی کسانی که بترسانند بوده گذشته در میان هر امتی گذشته ببینید این پیامبرانی که ما در قرآن اسامیشون را داریم اینا 25 تا هستند خداوند هزاران پیامبر فرستاده خداوند خودش به پیامبرش میگه ما پیامبر قبل از شما فرستادیم منهم من قصصنا عليك و منهم من لم نقصص عليك خیلی ها را برای شما تعریف کردیم خیلی ها چیز تعریف نکردیم معلوم میشه در هر امتی پیامبر آمده قطعا تو این دنیای بسیار وسیعی که ما داریم و بخشی از دنیا بعدا کشف شد اصلا قبلا کسی این دنیا را اصلا نمیشناخت هر یکی از این کشورها در فلان سال تاریخی کشفش که با بقیه دنیا مرتبط شد مشخصه مثلا امریکا در چه سالی کشف خیلی از اینها قبلا با بقیه دنیا مرتبط نبود ولی قطعا در میان اینها پیامبران بوده از اینجا علماء معاصر استنباط کردند که این مردمی که امروز در جهل محض به سر میبرند اینا قطعا پیغمبر داشتند هندوها مثلا برای خودش یک دنیای جدایی دارند قطعا در میان اینا پیغمبر در ارز کنم عهد قدیم بوده حتی بعضی از علمای هندوستان نوشتن خیلی از افراد هستند که ما نمیدونیم درباره اونها ولی این مردم اینجا ادعا میکنن اینا پیغمبر بودند خیلی از افراد هستند که خداوند اونها رو به عنوان پیغمبر در میان چینی ها چین مگه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 تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا اینجا دلیل دیگری خدا بیان میفرماید این دلیل دلیلی هشتم هست الله عزوجل تنوعی که در دنیا قرار داده و آفریده این تنوع یکی از آثار قدرت خداست الله مین نامد این را مثلا ببین کوها متنوع هستند حیوانات متنوع هستند سبزیجات و درختها و گلها و ها ملون هستند رنگ برنگ هستند انسان ها هم رنگ برنگ هستند همه اینها در کنار هم زیبایی هست زیبایی خلقت پروردگاره لذا این تنوع را کی آفریده الله الم ترى ان الله انزل من السماء ماء آیا نمی بینی الله نازل فرمود از آسمان آب فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها به وسیله اون ثمرات و میوجات و محصولات ما خارج کردیم که رنگهایشون مختلف است رنگ میوه ها مختلفه رنگ گل ها مختلفه و من الجبال جدد و همچنین از کوها جدد یعنی مختلف رنگای مختلف مثلا بیض سفید هست و حمر مختلف الوان و قرمز بعض این قرمز مختلف یکی کمه یکی بیشتره یکی قهوه‌ایه همه اینها جز حمر هستن و غرابی بسود و بعضی ها سیاه هستن خیلی سیاه از کنم غرابی جمع غراب است غراب کلاغ نمیگن یعنی سیاهیش مثل کلاغه خیلی سیاه بعضی کمتر سیاه لذا الله تعالی به صورت متفاوت همین کوه انسان نگاه میکنه بالخصوص در بعضی از مناطق که شما گذرتون بشه کوهای الان این اکثرا رنگ کوها از از همدیگه دور هستن اینجا شما کوه سیاه میبینید یک منطقه دیگه که کوه سفید هست یک جای دیگه کوه قرمزی هست هر یکی در یک منطقه اما بعضی مناطق اینا در کنار هم هستند سه چهار تا کوه هست رنگایش مختلفه از کنارشون رد, میشه احساس میکنی اینا که نقاشی کرده چقدر زیباست الله می فرماید و غرابی بسود و من الناس همچینی از مردم و دواب و چارپایان دواب بقیه موجودات زنده والانعام چارپایان مختلف الوانه رنگ های اونها هم مختلف است چارپایان حیوانات این درندگان چه زیبایی دارند پرندگان گاهی انسان میبینه اصلا انسان مشکوک میشه که این خلقتن همینطوره یا نه بعدا بعضی اینا رنگ زدند چنان خدا زیبا فریده یک پرنده هست میبینی هفت رنگ توش هست ده رنگ توش هست این این زیبایی ها را شما فکر نمی اینا خود به صورت طبیعی در آمده کذالک مختلف الوانه کذالک همچنین الوان و رنگاش مختلفه ببین از این تلون کسی که عالم باشه میفهمه عظمت خدا را میفهمه قدرت خدا را میفهمه لذا الله میفرماد انما یخشى الله من عباده العلماء جزی نیست که میترسد از خدا از بندگانش العلماء علما میترسند علما ببینیم اولا اینجا تعریف عالم تعریف عالم اونه که اونه که خشیت داره هر کسی که خشیت داره هر کسی که خوف خدا در درونش هست اون عالم هست عالم واقعی اون نیست که کتاب خونده این مستشرقین علماء غرب شرق شناس و خاور شناس اینا خیلی از نظر اطلاعات اطلاعاتشون بالاست و اطلاعاتشون در علوم دینی از ما مسلمانان هم چه بسا بیشتره خیلی از مستشرقین کتاب های لغت نوشتند خودشون ایمان ندارن هرچی ما لغات قرآن را میخواییم معنیشون را بفهمیم بعضی ها از کتاب های اونا میریم در میاریم خیلی از اینها هستند که در رابطه با مسائل علمی مسائل دینی مسلمانان کتاب تخصصی نوشته کتاب قانون نوشته علمش خیلی بالا است اما فقط اطلاعات کسی داشته باشه آگاهی داشته باشه این علم نیست علم اونه که در وجود شما خشیت بیاره علم اونه که ولو اینکه اندک باشه انسان از خدا بترسه لذا اینجا ابن عباس رضی الله عنهما فرماید العالم بالرحمن من عباده از بندگان خدا عالم کی هست عالم اون کسی است که من لم یشرک بهی شیئا با خدا کسی را شریک نسازد و احل حلاله حلال خدا را حلال بداند و حرم حرامه حرام خدا را حرام بداند و حفظ وصیته و به اون وصیت خدا دستورات خدا را خوب حفظ کند و ایقن انه ملاقی و یقین کند که فردا خدا را ملاقات میکنه و محاسب بعمله و یقین کند که با عملی که من دارم محاسبه میشم عملم خوب باشه حسابم خوبه عملم بد باشه پس عالم اینه عالم اون نیست که مدرک گرفته عالم اون نیست که ارز کنم سند دریافت کرده کتاب زیاد خوانده. انما یخش الله من عباده العلماء ان الله عزیز غفور همانا الله غالب است این ترغیب غفور بخشاینده است این ترغیب خدا هم بیم میده ما را هم تشویق میکنه ما را ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور و خدای تعالی میفرماید یک گروهی هستند کی نه حق علم را ادا می کنند حق کتاب را ادا می کنند سدی که یکی از اهل تفسیر ایشون معتقد است مصداق اول این آیه اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم است قال سدی هم اصحاب رسول الله و رضی الله عنهم و قال عطاهم المؤمنون عطا میگه نه همه مؤمنان مراد هستند ان الذين يتلون كتاب الله همانا کسانی که تلاوت میکنن کتاب الله را و اقام الصلاة و نماز را برپا میدارند و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه و خرج میکنن از اون مالی که ما به اونها دادیم هم به صورت مخفیانه هم به صورت علنی خیلی جا ایجاب میکنه انسان مخفیانه خرج کنه بسیاری جا ایجاب میکنه انسان علنی خرج کنه حکمت را انسان نگاه کنه یرجون تجارت لن تبور الله می فرمای اینها امید تجارتی دارن که لن تبور هیچ وقت نابود نمیشه حلاک نمیشه یعنی اون تجارت از بین نمیره لیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضله لام لام عاقبته نتیجه میشه که به صورت کامل خدا اجرشون را و نه اینکه اجرشون را میده و یزیدهم من فضل از فضل خودش بیشترم بهشون میده انه غفور شکور بدون شک اون ذات پروردگار هم بخشنده است و هم قدردانه شکور به این معنی که اگر بنده عملی بکنه خدا قدردانی میکنه خدا نادیده نمیکنه خدا از عمل بنده خودش هر چی باشه عملش کم یا زیاد قدردانی میکنه والذي اوحينا اليك من الكتاب هل این دلیل وحی ما کتاب را که به سوی نازل کردیم ای محمد صلی الله علیه وسلم هو الحق این حق است مصدقا لما بین یده تایید کننده تمام کتاب های پیشین است ان الله بعباده لخبیر بصیر خداوند نسبت به بندگانش هم خبر داره هم بیناست بی اینجا عنایت کنید ما خانم صدی گفت مراد از اون کسانی که یتلون کتاب الله و اقام الصلاة و من مما رزقناهم اصحاب محمد هستند چرا چون در ادامه داریم ثم اورثنا الكتاب ما مؤمنین نسلای بعدی که وارث کتاب شدیم اینجا ذکر شدیم الان ببینید صفات ما تو این آیه هست ثم اورثنا الكتاب الذين استفینا من عبادنا وارث کتاب قرار دادیم چه کسانی را اون بندگانی که ما اونها را برگزیدیم اون بندگانی که ما اونها را برگزیدیم یعنی تمام امت رسول الله بعد از صحابه اما ماها که وارث کتاب شدیم ما سه گروه هستیم فمنهم ظالم لنفسه بعضی از اینها هستند ظالم برای خودش به خودش ظلم میکنه چون گناه میکنه تعدی میکنه کوتاهی میکنه این ظالمه و منهم مقتصد بعضی میان رو مقتصد را هم تفسیر میکنم و منهم سابق بالخیرات باذن الله بعضیا در کار خیر از همدیگه پیشی میگیرن به توفیق الله الان ببینی امت واقعا طوره بعضی الله توفیقشون داده این سعی میکنه از اون بیشتر صدقه بده اون سعی میکنه از این این سعی میکنه از این بهتر نماز بخونه قبل از بیاد در مسجد اون سعی البته اینا خیلی کمند منهم سابقون بالخیرات باذن الله خیلی کمند الله بیشترشون بگرداند و برکت زمین و وجود زمین با همین اعمال هست اما گروه دوم کسانی هستن و منهم مقتصد مقتصد یعنی معتدل علما میگن مقتصد گرچه معنیش میانه رو هست منظور از مقتصد اون افرادی هستن که حسنات و سیئاتشون برابرند حسنات و سیئاتشون چی هستند؟ برابر هستند یعنی هرچی نیکی دارند بدی هم همون اندازه دارند هرچی خوبی و خیرات دارند همون اندازه سیات هم دارند اما گروه اول که فمنهم ظالم لنفسه ظالم کسانی هستند که حسناتشون اندکند سیاتشون زیادند پس ببینید ما امتی که بعد از اون نسل اول آمدیم یکی از این شرایط در وجود ما هست اما چیزی که خوشحال کننده هست الله تعالی بعدا فرموده جنات و, جنات و عدن یدخلونها اینجا نگفته فقط به اون سابق بالخیرات میدم بهشت را نگفته به اونهایی که حسنات و سیاتشون بالا و پایین باشه معلوم میشه انشاءالله هر سه گروه به بهشت میره الان شاید یکی با تاخیر بره چند روزی تو اعراف بمانه ولی هر سه گروه به وحشت میره فقط ایمان باشد گرچه سعی بکنیم در اعمال هم کوشا باشیم ولی اصل ایمانه اصل عقیده هست اصل توحیده حسن بصری رحمه الله بسیار زیبا تفسیر کرده این آیه را آلوسی نقل کرده قال الحسن الظالم من خفت حسناته منهم ظالم لنفسی نه ظالم لنفسی کیه من خفت حسناته ظالم اون کسی حسناتش بسیار سبک و خفیف و کم یعنی کار نیک کم داره و بیشتر سیه داره بیشتر غافله والمقتصد من استوت مقتصد کسی هست و فمنهم ظالم نفسی و منهم مقتصد مقتصد کسی است که استوت یعنی حسنات و سیئات با هم چیه برابره و سابق من رجحت سابق چه کسی هست رجحت یعنی حسناتش غالب باشه حسناتش سنگینتر باشه بیشتر باشه اما از روایتی که قرطبی روایت کرده و از اشاره که آیه اشاره داره معلوم میشه که هر سه گروه به می روند چنانچه قرطبی روایتی از رسول الله نقل کرده که فرمود سابقنا سابقون سابقنا سابقون اونی که پیشی میگیره اون دیگه پیشی میگیره اون جلو جلو هست اون خدا میفرمه اقرا و بخوان برو بالا در منازل عالیه بهش جای بگیر این سابق است و مقتصدنا ناجن اونی که میان رو باشه از ما اونم نجات میابد رسول الله فرمود و ظالمنا مغفور له اونی که ظالم هست فمنهم ظالم لنفسی اونم انشاءالله بخشیده میشه اونم چیه مغفور له است لذا الله می فرماید سپس ما وارث کتاب قرار دادیم الذین استفینا من عبادنا اون بندگانی که ما اونها را برگزیدیم فمنهم ظالم لنفسه بعضی از این بندگان اونهایی هستن که به نفسش ظلم میکنه گناه میکنه و منهم مقتصد بعضی از همین بندگان هستن کسانی که میان روی یعنی حسنات و سیئاتشون برابر و منهم سابق بالخیرات باذن الله بعضی از اینها هستن که پیشی میگیرند در هر کار خیر باذن الله به توفیق الله ذالک هو الفضل الكبیر ذالک اشاره به چی است ذالک یعنی این ایراث کتاب او رسن الكتاب فرمونه ما وارث کتاب قرار دادیم این که شما وارث کتاب شدید این فضل کبیر است این کتاب باعث نجات ما میشه این کتاب ما را راهنمایی میکنه که ایمان ما چگونه باید باشه در ایمان و توحید اگر کوتاهی باشه خدا نمیپذیره ذره شرک باشه نجاتی نیست تو اعمال چرا ببینید اینجا خوب دقت کنید اینجا بحث کوتاهی در اعمال بود نه کوتاهی در عقاید عقاید همه باید مثل هم باشد ذالک هو الفضل الکبیر لذا الله می فرماید جنات عدن اون اجری که خدا بیان می فرماید فضلی که خدا بیان می فرماید ذالک اول فضل کبیر اون چیه جنات عدن جنات جاودانه هست بهشت جاودانه هست یدخلونها که داخل اون بهشت میشوند یحلون فیها من اصاور من ذهب اونجا اینها آراسته میشوند پوشانده میشوند از دستبندهای طلایی که قبلا اینا توضیح دادم و لؤلؤان و همچنین مروارید و لباسهم فیها حریر و لباسهای اینها در اون بهشت حریر و ابریشم است و قالوا الحمد لله هر جا بهشتی حمد و تعریف خدا میکنه و قالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن میگویند الحمدلله تمام مدح و ستایش برای الله آن ذاتی که تمام غمها را از ما برد واقعا دنیا تمامش غمه تمامش پریشانیه یا مریضیه یا مشکلات یا از دست دادن عزیزانه یا مصیبت های دیگه هست همین که انسان مؤمن میمیرد تمام غمش به پایان میرسه حقائق را میبیند الحمدلله اذهب عنا الحزن تمام تعریف مر اللهی را اون اللهی که غم و اندورا از ما برد ان ربنا لغفور شکور همانا رب ما هم بخشاینده و هم قدردان بندگانش از بندگانی که او را به راستی و با اخلاص عبادت میکنند معلوم میشه عزیزان که دنیا جای غم است هیچ وقت انتظار داشته نباشیم که دنیا چی بشه از غم خالی باشه اگر تو دنیا شما هیچ غم داشته نباشید و در دنیا همه کارهای شما طبق مراد شما پیش بره پس همین دنیا تبدیل به بهشت شده شما دیگه بهشتی دیگری را چیکار میخوای بکنید جایی که هیچ غمی نیست و هیچ پریشانی نیست و همه کارها طبق میل پیش میره اون اسمش بهشته لذا دنیا را به قول یکی از نویسندگان دنیا را با بهشت اشتباهی نگیرید انتظار داشته نباشی اینجا تو دنیا ناراحتی داشته نباشی اینجا هست مریضی هست درد هست غم هست پریشانی هست مصیبت ها هست مصیبت های مالیه مصیبت های جانیه انواعش هست لذا صبور باشید و طوری رفتار کنید که الله فرموده اونجا است که انسان شکر گزاری میکنه الحمدلله الذي اذهب عنا حزن معلوم میشه مؤمن به محض اینکه پایش را به جهان آخرت میگذاره تمام اندوه تمام میشه غمها را همین دنیا میذاره و میره ان ربنا لغفور شکور الذي احلنا دار المقامه اون ربی که ما را قرار داد در دار المقامه یکی از نامهای بهشت دار المقامه هست چون دار اقامت است برای همیشه اونجا اقامت داری برای سه سال و چهار سال و ده سال نیست لا یمسنا دار المقامه من فضله قبلا گفتم اگر خدا من و شما را انشاءالله به بهش ببره به فضل خودش هست نه به خاطر این درکاتی که من تو میخانی این درکات را تا قبلا مثال خدمت شما عرض کردم تا 500 سال ما سر به سجده بذاریم نمیتونیم جبران یک نعمت چشم را فقط ما داشته باشیم لذا احلنا دار المقامت من فضله به همین خاطر رسول الله فرمود از خدا ما فضلش را بخواهید بدون فضل به نمی رسید الذي احلنا دار المقامت من فضله اون اللهی که ما در دار مقامت در دار اقامت همیشگی قرار داد من فضله از فضل خودش نه از کسب ما لا يمسنا فيها نصب بما نمیرسد نمی در این بهشت هیچ نوع رنجی نصب خستگی را میگم مشقت و رنج اینجا دیگه خستگی نیست اینجا دیگه مریضی نیست اینجا درد کمر و درد پا نیست اینجا فراق عزیزان نیست هیچ مصیبتی نیست لا یمسنا فیها نصب ولا یمسنا فیها اللغوب و در اینجا به ما نمیرسد هیچ نوع رنجی هیچ نوع مصیبتی اینجا به ما رسد والذین كفروا این تخویف اخروی تا اینجا تبشیر بود والذین كفروا آنهایی که کفر کردن لهم نار جهنم برای اونها آتش جهنم است لا يقضى علیهم فیموتوا الله می فرماید که غزیهشون تمام نمیشه که بمیرن نه اونجا دیگه مرگ نیست ولا یخفف عنهم من عذابها کاسته نمیشه تخفیف نمیشه از آنها عذاب جهنم کذالک نجزی کل کفور این گونه ما پاداش میدیم هر انسان ناسپاس و ناشاکر را این کسی که کفر کرده کفورم هست ناشاکری کرده و این کفار بیچاره تو جهنم که افتادن فریاد میزنن و هم یسترخون فیها اونا فریاد میزنن ربنا اخرجنا بار الها ما را از این جهنم بیرون کن یک بار دیگه برای لحظاتی به دنیا ببر میخوای چیکار بکنی نعمل صالحا غیر الذي كنا نعمل ما میخوایم به دنیا بریم عمل صالح انجام بدیم غیر الذی كنا نعمل غیر از اون اعمالی که ما قبلا انجام میدادیم غیر از اون اعمال میخوایم اعمال خوب انجام بدیم پس این فرصتی که من و شما داریم این فرصت را مغتنم بدانیم یه روز انسان میگه یک بار دیگه بیام میدونم چطور عمل کنم پس ما که ندیدیم ایمان بالغیب داشته باشیم همون اون چی که قرآن میگه اونها را تصور بکنیم و در عمل کوشا باشیم نعمل صالحا غیر الذي كنا نعمل اما خدا رد میکنه این خواستشون را خدا میفرمه مگر من به شما به اندازه‌ای که پند بگیرید تذکر بگیرید عمر نداده بودم هر انسانی را خداوند به اندازه‌ای که درک بکند عمر داده اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر آیا من به شما عمر ندادم آن اندازه که پند بگیرد در آن عمر من تذکر هر کسی که بخواد پند بگیرد و جاءکم النذیر آیا پیش شما نذیر نیامد ترساننده نیامد از سوی پروردگار کسانی که شما را از عذاب خدا بترسانند چه انبیا چه وارثان انبیا نیامدند آمدند شما گوش نکردید داروغه جهنم ازش میپرسه علم یعتکم نذیر نذیر مگه نیامد پیش شما قالو بلا قد جعنا آمد اما ما تکذیب کردیم ما قبول نکردیم لذا الله می فذوقو بچشید علام عذاب بچشید فما للظالمین من نصیر برای این ظالمین و مشرکین هیچ یاوری نیست نفی شفاعت هم است هیچ کسی که سفارششون را بکنند هم وجود ندارد ان الله عالم غیب السماوات والارض دلیل عقلی دیگری هست همه اینها دلائلم بر اینکه قادر مطلق الله است مدیر مطلق الله است عالم مطلق الله است پس فقط او را باید عبادت کرد ان الله عالم غیب السماوات والارض همانا الله داننده غیب آسمان ها و زمین است انه علیم بذات الصدور اون ذات علیم هست میداند اسرار سینه ها را خدا از همه چیز میدوند یکی دیگر از شرایط معبود به حق اینه که علم داشته باشه به همین خاطر خدای عزوجل در قرآن کریم هر جا علم غیب را از غیر خودش نف می کند برای خودش اثبات می کند حتی به پیامبرش میگه تو بگو که من غیب نمیدونم ولو کنتو عالم الغیب تو من الخیر عیسی اعتراف میکنه بار اله من غیب نمیدونستم روز قیامت عیسی را خدا میگه تو گفته بودی من و مادرم را عبادت کنید عیسی میگه پروردگار انک انت علام الغیوب عالم الغیب تو هستی من نیستم من چنین چیزی نگفتم بالاخره هر جا خداوند غیب را از غیر خودش نفی می چون کسی میتونه معبود من باشه که من در هر جزیره در هر جنگلی تو هر خونه تاریک افتادم صداش زدم بشنوه ببینه منا از حال من خبر داشته باشه خداوند میفرمه غیر از من هیچ کسی خبر نداره به همین دلیل هست که این مشرکان و اهل خرافه سعی میکنند برای آلهه خودشون علم غیب را اثبات کنند بگم به اینها خدا هم چیزی از غیب داده کجا اثبات شده ان الله عالم غیب السماوات والارض فقط خداست داننده غیب آسمان ها و زمین و فقط خداست غیب حتی سینه را اسرار سینه ها را میدوند انه علیم بذات الصدور اون ذات عالم است به اسرار سینه ها هو الذي جعلكم خلائف في الارض اینجا خداوند عزوجل بعد از بیان صفت خودش ما را تشویق میکنه به سوی اعمال خدا اون ذات است که شما را خلیفه در زمین قرار داد ببین نسل گذشته قرن گذشته دیگه کسانی بودن هیچی که از ما صد سال پیش نبودیم الان اونا همه رفتن امروز مایم صاحبان زمین بازارها مال ماست ادارات مال ماست خونه ها مال ماست ها مال ماست اختیارات مال ماست کی ما را جای اونها قرار داد هو الذی جعلکم خلائف فی الارض خلائف اونها جانشین اونها خدا شما را قرار داد لذا قانون خدا اینه فمن کفر فعلی کفر هر کسی کفر کند کفرش و بالش بر خودش ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا کفر کافرین اضافه نمیکنند، مگر خشم خدا را اضافه میکنند عند ربهم نزد پروردگار اضافه نمیکنند مگر غضب ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خساره در کافران کفرشون اضافه نمی کنند مگر خساره و ضرر و زیان را اضافه می کند لذا الله جل می فرماید که کفر نکنید و غیر خدا را به عنوان معبود به عنوان فریادرس به عنوان مشکل کشا صدا زدن کفره خدای تعالی در توضیح این کفر بیان میفرماید قل ارائیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون الله ببین اونایی که خدا را منکر باشند و بگن اصلا خدایی نیست اصلا در طول تاریخ نبودند الا ماشاءالله اخیرا تعدادی بودند که اینا هم دارن از بین میرند یعنی کفر به معنی کمونیست تو دنیا نیست در گذشته اصلا نبوده در هر زمانی انسان تا فرعون خدا را قبول داشت بوتی هم داشته فرعون ما خاندیم و یزرک و آلهتک بوتی هم داشته او را عبادت کرده پس مراد از کفر چیه شرک است لذا الله تعالی اینجا کفر را توضیح میده قل ارائیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون الله بگو به من خبر بدهید از شریکان خودتان از معبودان خودتان آنهایی که شما فریاد میزنید آنها را به جز الله ارونی به من نشان بدهید ماذا خلقو من الارض کدوم بخش زمین را اونها آفریدن از زمین چه بخشی را اونها خلق کردند ام لهم شرک فی السماوات یا اینکه اونها با خدا در خلق آسمان ها شراکتی داشتند شریک بودند اونجا نقش داشتند در پیدایش زمین آسمان ها ام آتیناهم کتابا فهم على بینت من یا اینکه ما بینها کتابی دادیم که اینطور شرک کنید فهم على بینت من اینها بر بینه و دلیل هستند نه مشرک هیچ دلیلی ندارد بل یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا بلکه وعده نمیدهد ظالم ها بعضی بعضیشون را مگر فریب دیگر را فریب میده میگن خدایان فردا برای ما شفاعت میکنند فردا دست ما را میگیرن امروز برایشون شطور بکشیم گوسفند بکشیم فردا دست ما را میگیرند الله میفرماید نه خیر طور نیست فردا اینها وبالی برای شما میشه این شرک این قابل بخشش نخواهد بود ان الله يمسك السماوات والارض دلیل دیگری هست برای اثبات تو ببین همه قدرت مال خداست پس چرا شما غیر خدا را فریاد میزنید این یازدهمین دلیل است تو این سوره میخوانیم چقدر خدای مهربان تفهیم میکنه ما انسان ها را ولی متاسفانه کسانی که به سوی قرآن نمیاند اینا متوجه نمیشوند اینها میرن به سوی غیر الله الله فرمه خداوند است فقط که نگه داشته آسمان ها و زمین را انتزول از اینکه زائل بشند اگر اینها زائل بشند از بین برند ولی ان زالتا ان امسکهما من احد من بعده نگه نمی دارد اونها را هیچ یکی بعد از خداوند ببین خدا چطور نگه داشته بنده قبلا هم عرض کرده بر اساس اون چیزی که امروز اهل دانش میگویند اهل علم میگویند کسانی که مطالعاتی دارند در کواکب و سیارات و ماه و خورشید و کرات اینا معتقدن که همه این سیاره ها یک فاصله با دیگه دارند که اون فاصله را چه چی چیزی ایجاد کرده اون جذبشون ایجاد کرده هر یکی یک جذبی دارد که این جذب او را به سمتی می کشد این جذب فاصله ایجاد کرده اگر این جذابیت نباشه خود به خود اینها با هم تصادم میکنن با هم تصادف میکنن تمام سیارات وقتی که تصادف بکنند تمام عالم در هم بر هم میشه زمین از بین میره آسمان از بین میره خورشید از بین میره ستاره ها از بین میرند بقیه سیارات از بین میرند یکی نیست دو تا نیست هزار تا نیست میلیون ها و میلیارد ها سیاره و ستاره هستند فقط همین یک کهکشانی که ما داریم راه شیری تو این چقدر هست تو این میلیون ها هست چندین از این کهکشان ها وجود دارد لذا معلوم میشه که یه روزی که خدا بخواد این دنیا رو خاتمه بده این حالت که فعلا حالت نگهدارندگی دارن، این حالتی که فاصله ها حفظ شده اینها به هم میخورد دیگه تمام انفجارات و برخوردها و تصادفات اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت يا اذا الشمس كبرت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت همه چیز پودر میشه از بین میره لذا الله میفرماید ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا الله است که نگه داشته آسمان ها و زمین را که زائل نشه از بین نره ولی انزالتا اگر اینها زائل بشند و از بین برند بالفرض این امسکهما من احد من بعده نگه نمی دارد اینها را هیچ کسی بغیر از خدا بعد از خدا پس ببینید قدرت مال خداست در گذشته خادم علم مال خداست ان الله عالم غیب السماوات علم هم اختصاص به خدا دارد قدرت هم اختصاص به خدا دارد اصل شرایط یک معبود همین دوتا هستند پس چرا شما در غیر را میزنید یا فلان تو دست منو بگیر انه کان حلیما غفورا همان اون ذات حلیم است اگر فورا شما را به خاطر شرکتون مؤاخذه نمیکنه به خاطر حلمش هست به خاطر تحملش هست و غفور هست این تشویق اگر برگردی میبخشه اما چرا اینها ایمان نمیار خدای تعالی باز در ادامه هم سرزنش میفرماید کفار که همین کفار که امروز به محمد صلی الله علیه وسلم ایمان نمی آورند تا دیروز سوگند میخوردند چون میدیدن یهودی ها کتاب دارن پیامبر داشتند مسیحیان دارند مشرکین سوگند میخوردند میگفته اگر برای ما پیامبری بیاد مثل اون پیامبرانی که برای یهود آمد برای ما کتابی بیاد ما مثل اونها نخواهیم بود ما بر هدایت خواهیم بود ما کاملا از اون پیامبر تبعیت میکنیم کاملا از اون کتاب ما اتباع اون کتاب را میکنیم خدا میفرماید تا دیروز اینطور میگفتی الان چرا اتباع نمیکنی و اقسمو بالله جهد ایمانهم الله میفرماید سوگند یاد کردن به الله جهد ایمانهم مبالغه در سوگند بالاترین نوع سوگند لئن جاءهم اینکه اگر بیایت پیش آنها نذیر ترساننده لیکونن اهدا من احدى الامم حتما حتما خواهند شد اهدا بر هدایت بیشتر از یکی از این امتها یعنی از یهود از نصارا فلما جاءهم نذير اما زمانی که این نذیر آمد این پیامبر ترساننده آمد ما زادهم الا نفورا این اناده اناده مشرکین نه افزود در اونها مگر تنفر را به جای ایمان تنفر نشان دادن از خودشان استکبارا فی الارض این سبب تنفر قبلا خدمت شما عرض کردم دو تا مریضی هستن که انسان را از هدایت و از ایمان محروم میکنه ولو اینکه انسان حق را با چشمان خودش ببینه اون دو مریضی چیه یکی تکبر یکی تعصب یکی تکبر یکی تعصب اینها دیدند حق را متشناختند اما به خاطر تکبر در زمین و مکر سیع و انجام کارهای سیع مکر قبلا خواندیم عمل را میگو انجام منه اعمال سیعی که انجام دادن ببینید گاهی اعمال سیعه و اعمال بد سبب محرومیت بیشتر میشه مثلا کسانی در جاهلیت خیلی بد بودند این اعمال بدشون باعث میشه که در اسلام اینها دیگه خوب نشند اما در جاهلیت اگر اعمال خوب داشتن اون اعمال خوب در دنیا به درد انسان میخوره همون اعمال خوب باعث میشه که هدایت بشه. ما قبلا خواندیم درباره یهود که یهود چرا انبیایشون را کشتند چرا انبیا را قتل کردند و باو بغضب من الله ذلك بانهم كانوا يكفرون بآیات الله و یقتلون النبیین نسبت به آیات خدا کفر کردن انبیا را کشتند چرا ذالک بما عصوا چون قبلا اینها اعمال نافرمانی میکردند گناه زیاد میکردند یعنی گناه کوچک گناه بزرگتر میاره تعدی کوچک تعدی بزرگتر میاره همیشه عصیان همیشه نافرمانی آخر سبب میشه سبب کفر میشه کفر سبب قتل انبیا میشه قتل انبیا سبب باو به غضب من الله میشه پس اینها چرا ایمان نیاوردن یک استکبارا فی الارض دو و مکر سیع انجام کارهای بد اینها را محروم کرد لذا انسان همیشه سعی بکنه نیک عمل باشد عمل نیک داشته باشد ولا يحيق المكر السيء الا باهله فرود نمی آید مکر بد مگر به اهلش یعنی وبالش جزایش فهل ينظرون الان اینا منتظر نیستن مگر سنت الاولین روش پیشینیان یعنی برای پیشینیان عذاب آمد اینا منتظر عذاب دیگه دیگه اینا قابل اصلاح و هدایت نیستن و خدا هم سنت خودش را روش خودش را عوض کنه حذاب میاد فلن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا شما هرگز آبی که روش الهی تبدیل و تغییر بپذیرد ولم تجد سنت الله هرگز نمی بینی که سنت الهی تحویل بشه تحویل یعنی دیگرگون بشه و توش تغییراتی بیاد اولم یسیرو فی الارض حال خدای تعالی در آخر تخویف دنیاوی بیان می فرماید خدا می فرماید آیا اینها سیر نمی کنند در زمین نمی گردند در زمین ببینند با اقوام گذشته ما چه کردیم اونها به چه عذابی گرفتار شدند اولم یسیرو فی الارض آیا سیر نمی کنند در زمین فینظرو ببینند کیف کان عاقبت الذین من قبلهم سرانجام کسانی که قبل از اینها بود سرانجام اونها چطور شد و وکانو اشد منهم قوه اونها قوی تر بودند از اینها شدید تر بودند از نظر قوت اما قوی بودنشون مردان قوی بودند کوه می تراشیدند اما قوی بودنشون نجاتشون نداد و ما کان الله لیعجزه من شیء نیست خداوند را عاجز بکند هیچ چیزی فی السماوات ولا فی الارض نه در آسمان ها و نه در زمین مردان قوی هیکل و تنومند خدا را عاجز نمی کنند اینا را خدا قوی کرده انه کان علیما قدیرا همانا الله وجل هر چیز را میداند و قدیرا و قدرت دارد خدا به وقتش هم میداند هم قدرت دارد به وقتش عذاب میده ولو یؤاخذ الله الناس بما کسبوا على ما ترک على ظهرها ببین اینجا سوالی را خدا پاسخ داده یک سوالی که همیشه ذهنهای شما را هم مشغول کرده اون سوال اینه که خداوند وقتی که میدوند که کفار ایمان نمیارند مشرکین ایمان نمیارند روز بروز در, در زمین فساد هم میکنند خب چرا نمی نمیکنه بعضی وقتا ما مردم به هم دیگه میگیم من تعجب میکنم از صبر خدا چه صبری خدا دارد بعضی ها تا پشت ماشینا نوشتن عجب صبری خدا دارد این ظالم ها دارند مظلوم ها را با بمب های روز هزاران مظلوم را شهید میکنن چرا خدا اینا را مؤاخذه نمیکنه خدا کی میخواد اینا را بگیره اینجا خدا جواب میده حاصل جواب و خلاصه جواب اینه که دنیا دارالجزا که نیست دنیا را با آخرت اشتباهی نگیرید دنیا دار امتحان است چرا در دنیا هم خدا گوشمالی میده بعضی وقتا اما اکثرا خدا مهلت میده چون که اگر خدا تعالی برای هر ظلم ظالمی در دنیا مؤاخذه بکنه اون وقت هیچ موجودی در دنیا نمیماند حیوان درنده حیوان دیگر را درید خدا بدون بکشه حیوان شاخداری دیگری را زد باید خدا او را از بین ببره یک ظالمی از ما ظلم کرد به سر مظلوم زد باید خدا اون را از بین ببره هر جایی که بنا باشه تا ظالم دست از با تکان خدا باید نابودش بکنه آیا دیگه کسی زنده میمانه ما اون وقت نبودیم مگه پدران ما ظلم کم کردند باید اونا از بین میرفتن تا به امروز ما دیگه پیدا نمی شدیم لذا الله تعالی می فرما ولو یؤاخذ الله الناس اگر خداوند مؤاخذه بکنه مردم را فورا این قید فورا را بنویسید بما کسبوا به آنچه که کسب کردند ما ترک علی ظهرها من دابه بر پشت زمین هیچ موجود زنده دیگه گذاره خدا کیه که ظلم نکرده و اینا لم یظلم از ما کی است که ظلم نکرده باشه ولکه یؤخرهم الى اجل مسمى پس خدا مهلت میده تا مدت معین تا مدت معین فاذا جاء اجلهم وقتی که اجلشون فرا برسه فان الله کان بعباده بصيرا خداوند نسبت به بندگانش خوب بیناست الله تعالی خوب میدونه چیکار بکنه بله این سوره مبارکه فاطر بود که همونطور که اسمش بود فاطر از سماوات و از اول تا آخر سوره همش دلائل دلائل توحید دلائلی که بیانگر قدرت پروردگار